بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها به نام خداوند بخشنده بخشایشگر به خورشید و گسترش نور آن سوگند و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده و به زمین و کسی که آن را گسترانیده و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را آفریده و منظم ساخته سپس فجور و تقوا شر و خیرش را به او الهام کرده است که هر کس نفس خود را پاک و تذکیه کرده رستگار شده و آن کس که نفس خیش را با معصیت و گناه آلوده ساخته نومید و محروم گشته است قوم سمود بر اثر تقیان پیامبرشان را تکسیب کردند آنگاه که شقیترین آنها به پا خواست و فرستاده الهی صالح به آنان گفت ناقه خدا همان شطوری که معجزه الهی بود را با آبشخورش واگذارید و مزاحم آن نشوید ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پی کردند و به هلاکت رساندند از این رو پروردگارشان آنها و سرزمینشان را به خاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد و او هرگز از فرجام این کار مجازات ستمگران بین ندارد